الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana irin ta yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu duba na addinin musulunci idan ba manta ba bakon da ya gabata mun je ƙarshen babi na 301 babu man sa'alallah al'afiya wanda ya roƙi allah lafiya hukuncinsa ko matsayinsa ko falalarsa to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na 302 a farkon hadisi na 727 malam ya ce babu man karihar du'a bilbala wannan babi zai karantar da mu man karihar du'a wanda ya kyamaci yin addu'a bilbala'i na addu'a ta Allah ya saukar wa mutum da bala'i ma'ana musulunci yana kyama na su mutum ya yi addu'a ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya saukar da bala'i a kansa ko ya saukar da bala'i a kan wata dukiya ta shi, ko ya saukar da bala'i a garinsu ko a ƙasarsu ko a unguwarsu wannan duka addinin musulunci yana kyamar haka shi ne imamun bukali ya kulla wannan babi sai babu man kariha addu'a bilbala wanda yake kyama ko yake kin a yi addu'a a roƙi allah subhanahu wata'ala ya saukar da bala'i Ƙarin imamun buhari haddasa na ahmad ابن يونس قال حدثنا أبو بكر عن هميد عن أنس قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لم تؤذني مالا فأتصدق به فابتليني ببلاء يكون أو قال فيه أجر faƙari subhanallah la tuɗiƙuhu ala Allahu allahumma atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban wannan hadisin an karɓo shi daga Anas bin Malik Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce, kala rajulun inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya ce a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ala a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai maganar yayi magana yayi addu'a yace Allahumma ya Allah Allahumma lam tu'dini malan fa atasaddaqa bihi yace ya Allah baka bani dukiya ba wanda zan dinga yin sadaka da ita fabtarini bi bala'in to Allah ka musanya mu mana tunda baka bani duke da zan dinga yin sadaka da ita ba yace to Allah ka jarabce ni da bala'i yakunu aw qala fihi ajr sai zama to ya kuna ajr ko kuma cewa ya kunu fihi ajr wanda a cikin wannan bala'in yana tattare da lada nan abinda wannan mai addu'a yake nufi shine tunda ba ba shi dukiya ba ko gani ba ba shi dukiya balle ya sadaka ya samu lada da ita to sai roki Allah subhanahu wataala wai ya kawo masa bala'i wanda zai samu bala'i ta hanyar zai samu lada ta hanyar wannan bala'i idan bai yi sadaka ba tunda an ce an jefo mutum bala'i an jarabce shi to akwai lada to shi ne sai su ya allah tunda baka ba ni dukiyar da zan dinga yin sadaka ba to a jarabce ni da bala'i wanda zan samu lada ta hanyarsa kunga shi hadafinsa shi ne samu lada ko a tun da ba ba shi dukiyar da zai sadaka ba kenan da an ba shi dukiyar da zai dinga yin sadaka da bai yi wannan addu'a ba mm. to ba ba shi dukiya ba balle yin sadaka to a kawo masa bala'i wanda zai samu lada ta karkashin wannan bala'i faƙali sai manzan allah ce subhanallah sarki ya tabbata ga allah la tu'iquhu ba ka yi ɗaukar bala'i yanzu ya ce ala kulta kai mai zai sanya ba za ka ce allahun ba'aci na fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban da mai zai hana ba za ka ce ya allah ka ba ni kyakkyawa a nan duniya wa fil hasana can, a lahira ba ka ba ni kyakkyawa wa kina azaban da ka kare mu ka kare ni ko tsere tseratar da ni ka tseratar da mu daga azabar wuta ya ce dama wannan ka faɗa kaga wannan ya nuna ba a addu'a da bala'i ke kamar yadda manzan allah ya taka ma wannan mutumin birki a lokacin da ya addu'a allah ya kawo masa bala'i don ya samu lada ta ƙarƙashin wannan bala'i manzan allah ya shirya da shi zuwa ga yin addu'a mafificiya addu'a da ta tattaro neman alkhairin duniya da na lahira ita ce wannan addu'a da haka waɗansu malamai suka ce a cikin wannan hadisin yana ƙara fito da falalar wannan addu'a yana ƙara fito da falalar wannan addu'a sannan kuma hadisin yana nuna mana shauƙin sahabbai zuwa ga kowane irin aiki wanda zai ja musu samun lada shi burinsa da fatansa a ce yana da dukiya inda a ce yana da wannan dukiyar to zai dinga yin sadaka ba kama hannun yaro to da ya gabe da dukiyar balle yin sadaka shi kuma yana son ya samu dada, sai yake roƙon a bashi ko a jarabce shi da wani bala'i inda zai samu dada ƙarƙashin wannan tushere yake sai mazala ce aiko in haka ne ba ka iya ɗaukar wannan bala'in da allah ya ce ne sun ya ba za ka yi addu'a ba ta ce allah ya ba ka kyakkyawa a nan duniya ya ba ka kuma kyakkyawa a gobe kiyawa ce da wannan addu'a da kai da ya fi maka da kai. mun gani wannan hadisin sahihi ne yana cikin sahih haddasa na Ahmad Ibn Yunus. ƙarin haddasa na zuhairu ƙarin haddasa na حميد an anasi kun ga isnadin ku haddasa ahmad ibn yunus kala haddasa zuhair kala haddasa Hamad, humayd afwan an anas hadisin farko haddasa ahmad ibn yunus haddasa abubakar bakr an humayd a wannan ruwaya ta biyu shi ibn yunus ya dauko daga malaminsa zuhairu a wancan ruwaya ta farko kuma daga malaminsa abu bakari haka ne tuka da kusan ruwaya ya ce shi yasa a wata nuskar ba a kawo wannan isnadin ba kawai da aka sa wafi ruwaya ce ya zo a wata ruwaya hadisi da ya anas ya ce dakala ya shiga ƙultuli humaid sai shi wanda ya roto hadisin daga humaid ya ce annabiyu sallallahu alaihi wasallam kana nufin manzan allah ya shiga kala da abu ce shi yake nufi mun fahimta da ce eh, manzan allah ke nufi to yana ya shiga ya ce da kala ala rajulin ya shiga wajen wani mutum kan jahida minal marabi wanda wannan mutumin ya ji jiki saboda wani ciwo da rashin lafiya da ta same shi baka annahu farkun mantuf ya ce jikinsa shi wannan mara lafiya da diya rari kamar ka ce ɗan tsuntsu ne cikin ɗan ƙaramin tsuntsu wanda gashin jikinsa da ya tsiri kaga ba nauyi ba ki ba za rari mazala ya shiga don ya gaira shi da ya shiga wurinsa sai ya ce ud'ullah bi ka kai ba Allah ka roƙi Allah mana ka roƙi allah ya baka wani abu ma'ana manzan allah ya shirya da shi zuwa ga yin addu'a ta neman lafiya ko kuma wata bukata ta shi daga cikin bukatunsa imani na duniya ko imani lahira shi ne ya ce masa ƙudƙullah da ausan ka roƙi allah da wani abu mana ausan ko kuma ka roƙe shi ka tambaye shi a wata ruwaya ta imamu musulmi manzan allah ne ya tambaye shi ya ce mashi ta ce da ubi she'i autas alahu iyahu kai ko kana yin addu'a kana roƙon allah wani abu ƙarin na amsa ya ce ina yi sai faɗi wannan addu'a a wannan ruwayar kawo banza allah ya ce masa ka roƙi allah wani abu wani faja ala ya kudu sai wannan mutum ya fara addu'a yana cewa allahumma ma an mu'azzibi bihi fil akhirati fa'ajjilu fil dunya sai ce ya ubangiji abinda ka yi tattalin sa kaina na azaba a ranar lahira to allah ka gaggauta yi min azabar a nan duniya mun gane wai azabar da za a yi masa a lahira in har za a yi masa to a rufa mai asiri a masa azabar a nan duniya yadda a lahira zai yi firi kun fahimci fikin shi shi ne malamai suka ce wannan ya nuna irin tsoron sahabbai sallallahu allah ya kara masu yarda da kuma gudun duniyarsu shi abin da yake cewa in har an rubuta za a yi masa azaba to a a nan duniya ta yadda a ranar lahira ba za a yi masa wata azaba ba ke nan ƙala sai manzan allah ya ce su ba hannun laifi la ta sa'i uku ya ce ƙarfi ya tabbata ga allah ai ba ka yi dokar azabar allah a nan duniya au da la ta uku ko ko cewa ba ku mutane ba ku yi ɗaukar azabar allah a nan duniya ya ce alaƙunta da yana ba za ka ce allahun ci na fi duniya hasanatan wa fi hasanatan waƙina azabar nari yana ba za ka wannan addu'a ba ka ce allah ya baka kyakkyawa a nan duniya ya kuma baka kyakkyawa a lahira mai ya sanya ba za ka yi wannan ba wada Alahu sai kuma manzan Allah ya masa addu'a fashaffahu ko fashaffahu Allahu azza wajen da sai kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya ba shi lafiya kaga wannan yana irin tausan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda alkur'ani ya bayyana shi harisun bin mu'mini na ra'ufin rahim manzan Allah ya tausaya mishi sai roƙi Allah ta'ala ya ba shi lafiya allah kuma ya karɓi wannan addu'a sai nan mutum ya warke ya samu lafiya wadannan hadisan guda biyu duk da ruwaya ɗaya ce suna nuna mana babu kyau musulmi ya roƙi allah subhanahu wata'ala ya saukar da bala'i a kansa ko kuma ya masa azaba babu kyau da ya koya mana shi ne roƙon allah lafiya da zaman lafiya kamar yadda babin da ya gabata ya karanta da mu قال الإمام البخاري babu من تأوذ من جهد البلاء babi na gaba shi kuma zai karantar da mu man ta'awwaza min jahadil bala'i wanda yayi addu'a ya roki Allah subhanahu wata'ala ya kare shi daga sabkar bala'i sabkar bala'i jihadin bala mun saukar bala'i shi ne bala'i ya sauka ya zo kuma da wahala ya zo kuma da yawa mana bala bala'i ya mamaye al'umma ko ya mamaye mutum to bala'i ta ko'ina ta gaba ko ta baya bukari haddasa na umar Ibn hafsin قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال يقول الرجل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ثم يسكت فإذا قال ذلك فليقل إلا بلاء فيه علاء wannan hadisa an karbo shi daga abdullahi ɗan amuru abdullahi ibn amuru ibn al'as kenan ƙada ya ce ya ƙular rajul wani mutum yana cewa allahumma inni a uzu duka min jihadin bala ya allah ina neman tsarin ka daga mamayar bala'i sun ya to idan ya faɗi haka sai ya shiru sai ya shiru mun gane idan yi wannan addu'ar haka sai ya yi shi fai za a ƙara zalika fali sai abdullahi amur yake cewa to duk wanda ya faɗa haka a addu'a to ya tsaya inda wannan yake tsayawa fali kunshi ya ce illa bala'un fihi ala'un sai fa bala'in da a cikinsa akwai ɗaukaka a wajen Allah ayyula almanzilatu inda Allah ta'ala bala'in da ya samu mutum to zai samu daukaka a wajen Allah subhanahu ta'ala domin wani ya yakan zo da daukaka sai ga mutum gashi ya shiga bala'i amma kuma ta cikin wannan bala'in sai ya samu daukaka annabi yusuf alaihi salatu wassalam don haka a cike take da bala'in duk bala'in da ya zo kansa kuma sai ya zama ɗaukaka gare shi aka jefa shi rijiya a ga shiga wannan rijiyar sai ya zama ne sai ya zama ɗaukaka gare shi allah ya tsare shi kuma aka zo aka ciro shi aka kubutar da rayuwarsa aka tafi aka saida shi wannan shi ma ya zama bala'i ya zama bala'i gare shi kuma ya zama ɗaukaka ƙarshe sai gashi ya zo ya zama shugaba na al'umma gabaki daya kaga da cikin bala'i akwai ɗaukaka. to shi irin wannan abdullahi dan amr dan asi yake cewa idan mutum ya roƙi Allah subhanahu ya ce Allah ya kare shi daga mamayar bala'i to ya toga ciya da istisnai ce illa bala'un fiye ala'u sai fa bala'in da a cikinsa akwai ɗaukaka. mun fahimci abin da yake nufi na uh, wannan jihadin bala mun yi bayani muka ce mamayar mana bala'i ya mamaye mutum akwai akwal na malamai dangane da abinda ake nufi da hajjadun bala ibn battal wa gairuhu da waɗansu malamai suka ce jihadun bala kullu ma sabon maro min shiddatin min shiddatin mashaqqa wa ma la da'ata lahu bi hamlihi wa la yaqdiru ala daf'ihi suka ce abinda ke jihadin fala shine duk abinda zai samu mutum wanda a cikinsa akwai tsanani da kuntatawa kuma ya zama cewa baya ya daukar wannan tsananin bai iya tunkuɗe shi ibn battah a ce shi ne jihadin bala wakila waɗansu malamai suka ce jihadin bala ƙillatun mal wa kasratul iyali kaza ja'a an irin umar sha na da umar yana cewa jihadin bala shi ne talauci ƙarancin dukiya mutum ya zama tona da ƙarancin dukiya sannan kuma yana da ƙarancin iyalai ya ce shi ne jihadin bala والحق أن ذلك فرد من أفراد جهل البلاء وقيل هو ما يكتار الموت عليه waɗansu malamai suka ce wannan abubuwan da muka faɗa guda biyu din nau'i ne na jahadin bala sannan fassara ta uku waɗansu malamai suka ce abinda ke jahadin bala shi ne duk bala yadda zai faɗo maka duk abinda za a ji ma ga mutuwa ga shi na. ka ce ka zaɓi mutuwa akwai abinda zai iya taso mutum ya zaɓi mutuwa ko kamar mai kamar maryam alaihissala lokacin da ta shiga daji dati wanka allah ya tubo mala'ika ta samu cikin annabi isa ta haife shi a wannan lokacin ta dauko jariri ta taho gida a lokacin da ta taho take ganin ta shiga wani irin bala'i ta shiga damuwa har take cewa dama a ce ta mutu babu ita an mamanta da ita to ka ganin ita tana ganin da wannan musibar da zai shiga za a mutuwa to duk bala'i da zai sa mutum ya ji gara mutuwa da wannan halin da yake ciki shi ya ji halin bala mun fahimta waɗannan manganu duka guda uku suna da cikin fatil bari na alhafis hajji a skandal don haka kana ya cewa mamayar bala'i mutu bala'i ya zo ma mamaye mutum wa bala'i da mutum bai iya fita to shi ne jihari bala manzan allah ana san neman tsari daga irin wannan musiba da kuma wannan bala'i ƙarin bukari haddasa na muhammad ibn salam قال حدثنا سفيان بن قيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء wannan hadisin daga muhammad cewa kanin nabi sallallahu kana ya ta'awwadu annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana ya ta'awwadu min jahadil bala manzo Allah yana neman tsari daga jahadil bala mun yi bayanin sai yanzu ko wadaraki shaqa da kuma daraki shaqa addarki shaqa shine tsananin kunci na rayuwa addarka ai ash-shaqa washaƙawatu dindu sa'ada tsananin kunci na rayuwa mutum ya shiga wani yanayi na rayuwa wanda abubuwa za su yi tsanani a kansa mun gane shi ne shiddatul mushakka fi umurin duniya tsanani ne na rayuwa sannan wasu ilkaza da mummunar kaddara wa shamatatul a'da da kuma dariyar makiya dariyar makiya wani abu ya zo ya faru ya zamanto makiya sun maka dariya saboda wannan abin da ya faru mun gane allah saboda wannan hadisin an mutu shi a baya ko mai muka ce lokacin a kan shi wadda ya tuna a baya a ruwayar da aka kawo baya shi da Ibin ibn uyena ya yi magana ya ce fil hadisi salasu a hadisun abu uku ne manzan Allah ya nemi tsari da su ya ce zittu ana tu ni na ƙara da cikin guda ne kuma ya ce la'adari ayyatu hunna ba san ko ne na ƙara ɗin ba kuntuna to to amma wancan lokacin mun yi bayani wanda malamai suka ce ya ƙara ɗin ko wane ne muka ce eh suwil kaga kuwa yadda bari mu je kayan ku duba malam ya ce babu man haka kalamar rajuli inda ita babi na gaba sai karantar da mu hukuncin mutunan da ya haƙaito maganar wani mutum inda ita a lokacin zargi ko a lokacin suka mutum ne wata magana ta suka wadda maganar za ta iya haifar da a zargi shi ko a sokai a ce bai kyauta ba to kai kuma sai ka haƙaito wannan abin da ya faɗa Ababi na ba da labari ko na hikaya kun gani ya halatta ko bai halatta ba mutum ne zo ya faɗi magana wadda bata dace ya faɗa ba misali wadda a yi suka shi da wannan maganar to kai idan ka tashi haka yi towa sai ka ba da kai wannan maganar kai ma kaga kai ma za ka zama abin suka kenan ko tunda ka faɗa abin da to idan ababi na hikaya ne yi a labari ne kake ba da to me matsayin wannan a musulunci mun fahimci babin da bukari ya kulla na man haka kalamar rajin inda ita wanda ya tuwa maganar wani mutune a lokacin da wannan mutumin ya faɗi wata magana ta suka ko ta zargi حدثنا قال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الأسود ابن شيبان عن أبي نوفل ابن أبي أقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال سم يوما من كل شهر قلت بأبي أنت وأمي زدني قال زدني زدني سم يومين من كل شهر ƙultu bi an wa ummi zidni fa'inni a jibini ƙawiyyan faƙala inni a jiduni ƙawiyyan inni a jiduni ƙawiyyan fa'afhama hatta zanantu annahu lan yazidani sun maƙala sun salasan min kulli shahari wannan hadisin an karɓo shi daga naufal ibn abi akara shi kuma ya karbo daga mahaifinsa anna abahu mahaifinsa sa'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah fila kenan ya tambayi manzon Allah ya rasulullahi azumin nafila kamar sau nawa ya kamata in dinga yi a wata ko a sati ko ya kamata in dinga yin azumin nafila faqala sai manzon Allah ya ce mashi sum yawman min kulli shahari ce masu to ina baka shahara azumi daya min kulli shaharin a cikin kowane wata kultu ya ce sai na ce bi abi an tawa ummi zidni ina ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya manzan allah zidni a ƙara ma wannan azumin guda ɗaya ya yi kaɗan li'annahu ra'a annahu yastadi wa akthar min saboda shi yana ganin zai iya fiye da ɗaya a wata mun gane kana sai manzan Allah ya ce zidni zidni a ƙara ma a ƙara maka sum yawmaini min kulle shahr to ka dinga yin azumi biyu a kowane wata Ka gani ne mahallin shahid ko manzala yanzu yana fadar abin da shi ya fada yi azumi daya a wata sai ce a kara sai manzala ya maimaita abin da ya fada ya ce zidni zidni a kara ma a kara ma to kai biya a wata kulci bi an cewa ummi zidni a inni ajiduni qawiyan ce ina ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya manzan Allah a ƙara ma. fa inni ajiduni qawiyan ni fa ina ji da ƙarfi ina ji da ƙarfi zan iya fiye da haka mun gane makala sai manzan Allah ya ce inni ajiduni qawiyan inni ajiduni qawiyan والقائل هنا رسول الله sallallahu alaihi wasallam Ya haƙi kalamu أبي نوفل mu'atiban yana hakaito maganar wannan mutune ko don wannan hikayar tashi ta nuna abin suka gare shi wannan maganar da ya yi mun gane don ya nuna wannan don ya nuna abin nan da ya faɗa fa akwai akwai akwai dan matsala cikin abin da ya faɗa. shi sun yasi ne mai tare fa afhama daga nan sai manzan Allah ya shiru, mun gane sai manzan Allah ya shi hatta da nan ta annahu lan yazida ni har sai da nayi da can manzan Allah ba zai kara mun ba ya bar da abin nan sun makara zuwa can sai ya ce sum salasan min kulli shahar kenan ka dinga yin azumi uku a kowane wata mun fahimta to sai aka dora shi kan yin uku a kowane wata sannan ukun nan a wata malamai suka ce ranakun haske su ne ake sani idan mutum zai dauki azumi uku a kowane wata su ake ce ma ayyamun biyu mun gane domin ya zo a cikin wani hadisi na baki sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar game da yin azumin kwana uku min kulli shahr a kowane wata musamman a ayyamin kwanakin haske kuma su ne sha uku sha hudu sha biyar ga kowane wata idan da iko ana so mutum yi azumi haka da an ce sha uku ga wata sai tashi da azumi ya na sha uku ya na sha hudu ya na sha biyar wanda yake yin haka to kamar ya yi shekara guda yana azumi ba sha domin ka dauki azumi uku a kowane wata daidai suke da azumin kwana talatin ƙarƙashin ƙa'idar alhasnatu da ashir amfani to kagan kowane wata yana yin uku kowane wata yana azumin kwana talatin kenan yan ramadan ya zo ya haɗe ga baki ya to kamar ya shekara guda cir yana azumi a wajen allah so kaga yana daga cikin azumin da ake so mutum ya dinga yi babu mana ya ce babu ga wani babi mai mamun bukari ke nufi da wannan babu yanar da ya kawai ya ce babi yana ji mun taɓa yin magana in bukari ya haka ni muka ce a lokacin hmm. ya masu suna ya ah, mai suna galibi in ya faɗi haka to za a ga hadisan suna da alaƙa da babi da baya so ne ya ce babun kamar yana nufin ga wani babi na wanda shi ma zai yi magana akan babi da baya to tana ya kuma ga babu alaka to idan ba wannan alakar kuma to shi ya san hikimar da ta sanya ya kulla babun a haka nan da imam bukhari ya ce babun haddasa abu ma'amar kana haddasa na abdulwarisi an wasin maula abi uyaina kana haddasa khalid ibn urfada an ɗanha ibn nafi an jabir ibn abdullahi kana kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wartafa adrihun khabithatun muntinatun فقال أتدرون ما هذه هذه روح هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين wannan hadisin daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda yace muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam wartafa adirihun khabithatun muntaratun sai ga wani iska wani wari ya bugu iska ya kaɗo wani wari ya bugu wajen da manzan Allah yake wani wari mai ɗoyi ƙwarai faƙali sai manzan Allah ya ce a tattaru na mahaɗi kun san wannan warin ko nan ne kamar sahabai sun ce a abin sani ba sai ce masu haɗi rihun lalina ya tabu wannan warin waɗansu mutane ne wanda suke gulmar waɗansu muminai haka maza Allah ya ce warin waɗansu mutane ne warin bakin waɗansu mutane ne wanda suke gulma da waɗansu muminai masu imani mun gane bari mu ji hadisi na gaba zai ƙara fassara mana ƙalin bukhari haddasa musaddar ƙala haddasa na fudail ibn iyad an suleiman an abi sufiyan an jabir ƙala hajjat rihun muntanacin ala ahadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir a wannan ruwa ya ce wata iska mai wari ta kaɗu faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce inna nasan minal munafiqina igtabu unasan minal muslimina fabu'ithat hadhihi ar-rihu lidhalika da wannan iska ta kado sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna nasan minal munafiqina wadansu mutane ne daga cikin munafikai ibtabu unasan minal muslimina suka ci naman waɗansu mutane musulmai suka yi gulma da su fabu isar hadihin rihu da zalika sai aka turo wannan iskar mai wari haka don ta nuna munan abin da suka aikata don ta nuna munan abin da suka aikata قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية ابن صالح عن كثير ابن الحارس عن القاسم ابن عبد الرحمن السامي الشامي samitu ibn ummi abdin ya ƙul manibtiba inda hu mu'minin fanasarahu jazahullahu biha khairan fi duniya wal akhirati wa manibtiba inda hu mu'minin falan yansurhu jazahullahu biha fi duniya wal akhirati sharran wa maltaka ma'ahadun lukumatan sharran min iktiyabi mu'minin in ƙala fihi ma ya alamu faƙaɗi bitabahu wa in ƙala fihi bi ma ya alamu faƙaɗi ba'attahu wannan hadisin an karɓo daga ibn ummi abdin yaqul yake cewa yake cewa manittiba inda hu mu'minu duk wanda yana zaune a wani wuri sai aka yi gibar wani mutum mumini fana sarrafu sai ya taimake shi menene ya taimake shi ne ba shi kariya kana zaune a wuri sai aka ce wani ya yi kaza sai ka ce a bai yi ba saboda kaza da kaza da kaza sai ka kane shi ko aiwa ne yana kaza sai ka ce kai wannan ba gaskiya bane ba ya sai ka bashi kariya to shi ne fana sarrafa ka taimake shi in kenan to duk wanda yawa wani mumini haka ya ce jazahullahu biha khairan fid dunya wal akhirati Allah zai mai sakayya kyakkyawa a nan duniya da kuma gobe kiyama wa man tiba indahu mu'minun amma wanda aka yi ribar wani mumini inda hu a wurinsa falam yansurhu ya shiru bai taimake shi ba bai kubutar da shi ba ya shiru kuma yana iya kubutar da shi ne ya ce jazahullahu bi hafin duniya wal ta sharran Allah zai mai sa sakayya nan duniya da lahira ta sharri Allah ya tsare ya ce wa kama lukumatan mutum ba zai ci wata loma ba sharran wadda take sharri min irtiyarin mu'minin sama da lomar naman ɗan uwansa wanda ya gulmasa kun san wanda ya gulma an kwatanta shi da cin naman mutum ne ko a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akihi maitan fakarihtumu so wanda yake giba kamar yana cin naman dan ne. shi ne mazada ce babu wata loma da ta kai sharrin lomar naman ɗan uwanka musulmi da za ka ci lokacin da kai giba ba manzala ya ce in ƙara fihi maya a in ya faɗi abin da ya sani game da wannan mutunan yayi bace shi da abin da ya sani kuma abin da ya faɗa ɗan nan haka ne mutunan nan yana yin wannan abu ya ce faɗaɗi ta hutu ya yi gibarsa wa in ƙada fihi bi ma la ya'lam in ka ya faɗa abin da bai sani ba wannan mutunan yana yin sa ko bai yi to ya ce wannan kuma faƙad bahatahu ya ƙiri ya yi masa ƙiran ƙarya ya masa kiran ƙarya shi ne albutan ko wanda waɗansu malamai suka ce a shaddu minal giba shi ya fi giba ɗin ba in ya faɗa abin da ya faɗa wanda yake gaskiya ne abin da ya faɗa ɗin to ya yi giba ashe kuma ke na ita giba shi ne zikiruka a kaka bi ma ya karu ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so amma abin nan da ka faɗa game da shi wanda baya so gaskiya ne Ka yi gibarsa abinda ka faɗa ɗin gaskiya ne misali mutum ne ba ya son kashe kuɗi marowaci ne kuma haɗin ne ne ya marowaci ne sai ka zo ana labari sai ka ce ka'aiwa na marowaci ne mai kai yanzu giba domin shi yanzu in yanzu ka ce mai marowaci zai ji daɗi amma ƙarya kai masa gaskiya ka faɗa to na ce giba amma idan ba marowaci ba ne sai ka ce masa marowaci kaga in yaji ba zai ji daɗi ba to amma ko ba haka yake ba to na shi ne albubutan shi mun gane shi ne buhutan kamar da shi da shi wannan waɗannan maganganu kunga hadisi ne ba marfu'i ba hadisi ne wanda aka ce samitu ibn ummi abdin shi ne yake faɗar wannan magana amma malamai suka ce tun maganar da ya faɗa ɗannan tana da hadisi da kanta ya tsokano ne daga maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dukkanin su wannan magana akwai hadisai wanda manzan Allah ya faɗa haka Allah ya samu dace don haka kunga wannan yana nuna mana muni da kuma hadarin yin giba da mutane na haka mutane su kama su daga ambatan mutum da abin da baya so ko kuma da kirkira masa ƙarya mun gane shi wannan a ibn ummi abdi shine ibn mas'udi na ibn mas'udi Ai eh, ana ce mashi haka ana ce mashi haka to shi ne faɗo waɗannan maganin wanda ya ce kowace magana da ya faɗa ɗin nan za ga akwai hadisi wanda ba ɗaya ba ba biyu ba wanda suka zo suka faɗi wani abu makamancin wannan allah shi da gani so idan allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babin da zai magana a kan ji ba ɗin ita kanta mun gane ka ganin da imamul bukhari ce babu za mu ga cewa babin yana da alaka da babuka na gaba wanda za su na kamar ya shimfiɗa ce yayi akan babukan da za su nan gaba allahu alam allah shi mafi sani a kira sallah